je to tak dávno, čo sa na mnohých miestach e, štrngalo pohárikmi, dúfalo v pokojný nový rok a už tu máme moment, keď je z neho úvodná štvrtina v podstate za nami. Pre niekoho bola pokojná, úspešná, lenže tento svet má aj miesto zvané pole porazených, no a na ňom tých, ktorí, tak povediac, boli nútení ťahať za povestný kratší koniec povrázku. Niektorí tak robia pravidelne, takže ich to ani nevyvedie z rovnováhy, aj keď teda tiež túžia po tých tzv. lepších zajtrajškoch a zrejme nepoteším. Zajtrajšky v ponuke samozrejme zostávajú, ale pozor na ten najbližší, pretože je pred nami povestný 1. apríl. No a vtedy aj dobrá správa môže nakoniec e, vyznieť ako nie príliš príjemná. Ak niečo v tejto chvíli môže potešiť, tak snáď Petrolejka so svojím ďalším neopakovateľným obsahom. No a z Banskej Bystrice vám tak nerušené a príjemné počúvanie želá Peter Kršiak. A dúfam, že tá úvodná pesnička nebude úplne priliehavou, ale na druhej strane je v nej aj kúsok optimizmu a hlavne dnešný prvý narodeninový oslávenec prichádza. niečo zavolaj. Hľadaj so mnou šťastie skryté v kameni. Čakaj, kým záhadne sa nezmením. Aj keď nechceš, tak to pochopíš. Keď to nejde, tak to nejde. Keď ťa poznám, ty sa zahojíš. Ticho počkám, kým to prejde. Netuší, že sa to deje iba keď to nevidíš Keď mám chuť, tak priznám sa ti Ale ty už dávno spíš Hľadám sama šťastie skryté v kameni Čak nedá sa priblížiť bez slov, čo cítiš, tak vidíš, že baví ťa to viem. Nevždy dáva pravdu, ten dodáva preslov, dobre spím, len keď si usteliem. To povedal, že nedá sa priblížiť bez slov, čo cítiš, tak vidíš, že baví ťa to viem. Nevždy, dáva pravdu, Aj sa čakalo, aj to prešlo, aj to išlo. Ako 20-ročná sa premiérovo výraznejšie zviditeľnila v rámci súťaže Slovensko hľadá superstar. Obsadila štvrtú pozíciu. O rok neskôr ponúkla albumovú jednotku Sunny Day. Z nej možno pesničky typu Len ty smieš a vietor sa stali takými výraznejšími. Za rok 2005 na jej konte cena Aurel ako objav roka. V 2007 ponúkla dvojku, svoje meno vložila do názvu. No a práve pesnička z tohto produktu nám znela v úvode. O rok neskôr ukončila štúdium na Technickej univerzite vo zvolenie. V oktobri 2009 to bola trojka. Srdce z bubliny. V ankete o Slávika obsadila za rok 2009 opäť štvrté miesto v 2010 bola 6., potom 10. a 11. Postupne teda klesajúca tendencia. V roku 2013 ponúkla Amulet, štvrtý albumový produkt. No a následne sa narodil syn Oscar, ocinovi Oscarovi, ktorého si potom rok neskôr zobrala za manžela, takže dnes je to Zdenka Róža Predná slovenská speváčka, ktorá sa postarala teda o ten hudobný vstup do aktuálnej petrolejky, v ktorej hlavnými piliermi budú iné postavičky, pripomenieme si nedožitú 90 Mirka Hoffmana a aktuálne čerstvého 50 menom Tomáš Sloboda. Môže byť, že meno nemusí byť až tak výrazným, možno formácia, s ktorou sa toto meno spája, čiže skupina Lepa Jáco. No a popri tom nám tu budú spievať ešte iní, ktorých máme v kalendári, plus nezabúdame na Trikolóru, pesničkový trojlístok, ktorý má niečo spoločné a keďže zajtrajší 1. apríl je aj deň vtákov, tak si pripomenieme pekných vtáčikov, ktorí sa do tejto pozície aj vďaka nahrávkam sami vpasovali. Kto konkrétne budú traja, tak o tom trošku neskôr. Teraz dáma, ktorá o sebe prezradila aj nasledovné. Říkají, že príjmám krásný hlas, ale v hlase to není. Nejdůležitější je výraz. Ten je úplně na prvním místě a vidím to i u operních zpěváků, že to je úplně první věc, na kterou se musí člověk dívat. A pokud zpíváte nějakou blbost, tak tam přece nemůžete ten výraz dát. A já mám to štěstí, že většina textů mého bratra je krásná a naprosto mi sedí. Tak to sú slova Hanky Ulrichovej, s Petrom to dávali dohromady dlhé roky, v 80 rokoch napríklad aj pesničku s názvom Tráva. Včera byl dneska závod vzdává a tráva voní klidně dál. Když s léty zmizí všechen lesk a sláva, tak tráva voní klidně dál. Projdi se trávou polední, slyšíš, jak šumí prípade Hany Ulrichovej platí to, čo pri Zdenke Prednej jubilejným rokom bol ten predchádzajúci, preto dnes iba jedna pesnička, aj od rodáčky z Liberca, o 5 rokov mladšia od brata Petra, speváčka, ktorá detstvo prežila v Brne. Ocino, ten bol operným spevákom, angažovaný ako solista opery Janáčkov divadla, no a od detstva veľmi rada spievala, účinkovala v detských zboroch, samozrejme bolo treba sa v tomto smere aj zdokonalovať. Inak vyštudovala strednú zdravotníckú školu a po boku svojho staršieho brata Petra účinkovala aj v brnenskom divadle Bestradic. V 64. to bola roková skupina Vulkán, potom kapela Atlantis, e, s ňou vystupovala aj v Pražskom divadle Rokoko, tam spievala popri pôvodnom repertoári aj nejaké tie prevzaté záležitosti. Následne sa spojila aj s Olomouckou kapelou Bluesmeni a práve v Olomouci sa zoznámila aj s Karlom Krylom, ktorý tiež nejakú pesničku posunul jej smerom, ale viac menej to stojí na tých e, pesničkách brata Petra, s ktorým potom pokračovala ďalej. Aj pokiaľ ide o sprevádzanie skupinou Javory, účinkovanie na Bratislavskej líre, kde si odniesla tiež najvyššie ocenenia, už aj v roku 1971, potom s kapelou aj v 82. No a pribúdali aj albumové tituly od 71. roku ich už je celkom dosť okrem iných Meč a přeslice, e, Pojďte dál, chci být chvíli s vámi, Ententíny, Spívání, Bylinky, Příběh, Tichý hlas, Odisea, takže ono sa toho nájde naozaj dosť, plus samozrejme CDčka, to boli zatiaľ len tie vinilové nosiče. Dnes tento úžasný hlas, ktorý tiež samozrejme nemusí lahodiť každému, tak v jednej nahrávke ešte rovesnička, jedna dostane priestor, Tentoraz si to spájame s tým posledným marcovým dňom, pokiaľ ide o premiéru a to už je 90. deň aktuálneho roka. Meninový oslávenec na Slovensku tým je Benjamín, meno hebrejského pôvodu, významovo syn pravej náuky alebo milovaný syn, v Českej republike je to kvído, ale môže mať aj kvéčko, nie len káčko na začiatku. Ide o mužské meno, ktoré podľa niektorých zdrojov by mohlo byť germánskeho pôvodu a pochádza zo slova e, staršej Nemčiny Vido, čo by malo byť významovo o mužovi z lesa. Podľa iných môže ísť o skomoleninu, ktorá má pôvod vo výraze Guide. V západnej Európe sa toto meno užíva aj v tvare s G na začiatku. Inak podľa českého občianského kalendára má Kvido ten dnešný sviatok. No a mm, môže byť, že sa používa aj kvečko, aj káčko na začiatku, aj keď kvečko sa údajne svojho času vyskytovalo častejšie. Udalosti si preletíme o chvíľočku, čakajú na nás samozrejme aj výrazné postavy z histórie, ktoré si v tento deň pripomínali svoje narodeniny. Máme žiaľ teda aj takých, ktorí nás už opustili, jedno meno dokonca čerstvo pribudlo, mal byť dnes narodeniny. To bude tiež ešte predmetom nášho záujmu trošku neskôr. Teraz rovesnička Hany Ulrichovej, Zuzana Michnová, ktorá sa narodila v Jihlave, rovnako v roku 1949, skladateľka, textárka, speváčka, tiež so zaujímavým zafarbením, svojho času hlavná postava skupiny Marcias, ktorá od 12 rokov spievala vo zbore Neskôr vystupovala s tanečným orchestrom aj s rokovou kapelou. No a v 71. vytvorila folkové duo s Jiřím Jeřábkom. Neskôr sa pripojil spevák, hráč na fúkaciu harmoniku Petr Kalandra No a v 73. Mm, Jirku Jiřábka nahradil gitarista a spevák Oskar Petr a toto bol začiatok histórie skupiny Marcias, ktorý je asi najvýraznejší popevok, e, ten by sme si mohli aj dnes e, pripomenúť, je z roku 1987, dostal názov s Luizem. Každý či určité opojenie. Prvý album pod názvom Marcias bol ponúknutý v roku 1978, v období, keď s kapelou začal účinkovať aj Jirka Vondráček. No a v 82. ponúkli potom dvojku, kousek přízne, Malo by tam byť 6 albumov, aj nejaká tá kompilácia v mídlových bublinách, Marcia's Live zo 70. rokov záznamy v marci 2014 to bol živý dvojalbum Zuzana a hosté. No a tiež vydala v spolupráci s Michalom Pavlíčkom solový album, ten dostal názov Rány. Na začiatku marca 2009, keď si pripomínala 60 tak vydala knižku Zemne bojů. No a Obsahuje pesničkové texty napísané pre Marcias, vlastné pesničky, ale aj texty pre iných interpretov doplnené spomienkami na rôzne obdobia speváckej dráhy. Tiež tu je filmový dokument Som slavná, tak akorát režisérky Jitky Nemcovej. No a aktuálne teda 76. narodeniny, už aj v prípade tejto dámy. Máme tu ale aj takých, na ktorých môžeme len spomínať, Nasledujúci interpret práve je z tejto sorty, predtým snad pohľad do historického kalendára. Nemáme tam dnes nejak extra veľa udalostí, tak si to rozdelíme tak na polovičku, plus mínus. Čiže prvých 5 si teraz dovolím povytiahnuť. Najvzdialenejšia tá nás ešte ťahá do 15. storočia, keď v roku 1468 vtedajší uhorský kráľ Matiáš Korvín vypovedal vojnu českému kráľovi Jiřímu Spodebrat, vtrhol do Čiech na tzv. krížiackú výpravu za znovu nastolenie katolicizmu, ale jeho motivy boli podstatne jednoduchšie. V podstate chcel, aby ovládol celú strednú Európu, potreboval si podmaniť tento priestor. O 7 rokov neskôr obrovské krdle kobyliek napadli tieto teritoria, aj Moravu, aj Poľsko. V roku 1901 došlo na Rusalku, premiéru opery Antonína Dvořáka v Národnom divadle. Spojené štáty uzákonili letný čas, písal sa rok 1918, vtedy tam prešli na všetky štáty okrem Arizóny. No a v roku 1968 v Prahe bol založený klub 231, organizácia združujúca politických väzňov vtedajšieho režimu v Československu. Ľudia sa stále pre niečo spájali a zase sa počase aj trhali, lebo každý koník to zvykne ťahať potom na svoju stranu. Mám pripraveného slušného občana s priemerným platom, spomienka na Joška Barinu, rodáka z Považskej Bystrice. Včerajší deň bol jeho narodeninovým. Žiaľ teda po druhý krát je to už iba o spomienkach, keďže zomrel 23. februára minulého roku. Bol spevákom, gitaristom, skladateľom a takou dosť výraznou osobnosťou slovenskej big beatovej generácie potom ako začínal interpretovať cover verzie nahrávok britskej beatovej generácie 60 rokov, tak sa zaradil medzi priekopníkov produkcie aj pôvodnej slovenskej hudobnej tvorby a používania slovenských textov. No ovplyvnený bol viacerými, dokonca, čo je také trošku aj výnimočné, medzi nimi figuruje aj meno Erika Kleptona, výnimočné po tej stránke, že obaja svoj sviatok narodeninový si spájajú E, s 30. marcom. Hovorím v súčasnom čase, lebo Erik Klepton ešte medzi nami je, dokonca včerajšok bol o 80 v jeho prípade. No ale tak či tak, keď sa povedalo Jozef Barina, tak skôr sa vyslovilo, že to je ten slovenský Joe Cocker. My si to pripomenieme nahrávkou z 80 rokov práve toho slušného občana s priemerným platom. Trnavské od 59. pôsobil Joško Barina na tej hudobnej scéne zo začiatku ako súčasť instrumentálnej skupiny Kométa, ktorá hrala prevažne cover verzie kapely Shadows, nasledovala kapela Players, no a po jej zániku aj For Meditation. Potom to boli pesničky, e, ktoré boli uvádzané aj v programoch Milana Lasicu, Juliusa Satinského, v 71. ju na novo postavil na nohy, koncertovalo sa po slovenských mestách. Mala aj e, vystúpenie s kapelou Collegium Musicum. No, neskôr pôsobil ako člen viacerých štúdiových hudobných zoskupení aj s tanečným orchestrom Československého rozhlasu. No a hrával aj s Ferkom Griglákom, so skupinou Fermáta. Toto boli už posledné momenty 80 rokov textárom eh, Kamil Peteraj. No a v štúdiu sa stretol s viacerými zaujímavými muzikantami. Príležitostne v tom čase účinkoval aj s, Jarkom, eh, s Jankom Lehockým, Jirkom Vanom. No a eh, so skupinou Meditating Blues Band natočil tri pesničky. Koncertoval tiež po kluboch v slovenských mestách v Bratislave a sporadicky hrával aj v bratislavských klubových priestoroch, vystúpil na festivale Living Blues Bratislava. No a ten spevník si rozširoval aj o pesničky tohto typu. Samozrejme ten titul Hej pán doktor môže byť, že pre niekoho zostane asi takým najvýraznejším. Žiaľ, už môžeme iba spomínať takýmto spôsobom a aj na nasledujúceho pána to bude spomienka, ktorú nám sprostredkuje tiež legenda ktorú už máme možnosť obdivovať iba v tých nahrávkových tituloch. K tomu sa dopracujeme cez tie zvyšné udalosti, ktoré nám tu ponúka 31. marcový deň, keď sa mm, svojho času ešte jednotná komunistická strana Československa začala deliť. Písal sa rok 1990, takto vznikla komunistická strana Čiech a Moravy a komunistická strana Slovenska, ktoré mali organizačnú samostatnosť. Jaromír Jágr na tento deň tiež môže v dobrom spomínať. Zaknihoval si jubilejný 500. zápas v NHL proti Floride. Komisár tejto súťaže Gary Batman v roku 2005 oznámil, že celá sezóna sa kvôli prebiehajúcej stávke ruší. V ten istý deň štátny zástupca obžaloval katarského princa meno nie je také dôležité. Boli s ním obžalované ešte tri mladé ženy za to, že mu dodávali neplnoleté dievčatá. Zrejme s nimi Pexeso nehrával. No a v roku 2016 Česká sociálna strana de demokratická prehrala spor s advokátom Zdeňkom Altnerom o Lidový dům. Bola nútená zaplatiť viac ako 337 miliónov, no napokon aj kvôli dlhotrvajúcim právnym ťahaniciam sa samotný Zdenek Altner svojich peňazí nedočkal, pretože zomrel v ten istý rok 7. novembra a preto sú tu aj tieto rôzne ťahačky na mnohých miestach, lebo sa jednoducho počíta aj s takouto alternatívou. No a my budeme teraz počítať e, s tým, že nám tu zaznie titul, ktorého autorom sa stal pražský rodák Jarka Motl, nový čas bol vždy 2. február od roku 1900. Stal sa pesničkárom tým spôsobom, že vytvoril dokonca nejaké tie až stovky piesní, ktoré sa objavili aj vo filmoch. Podielal sa aj na filmových scenároch. Bol chápaný ako tvorca prvej tremskej piesne alebo tremského piesňového textu a je považovaný za klasika tohto údobného žánru. No a my si pripomenieme jednu z nahrávok, ktorá sa po rokoch dočkala aj nasledujúcej verzie. Dostal názov Besy, existuje aj instrumentálna podoba, ale v tomto prípade to teda bude aj s textíkom a so skupinou Tučňáci sa prezentoval Miško Tučný. Než se dívko spolu rozejdeme, nač si máme lhát, možná, že se víc už nesejdeme, pozdě budeš lkát. Pohlédni tam za těmi horami, nechci být sám. Řekni slovíčko jen, dřív než krásný náš sen zůstane vzpomínkám. V dáli, tam, kde si za těmi lesy v dáli, u řeky kout najdeme si, až poplujem spolu peřejemi, snad tvé srdce lásku dopřeje mi v dáli. Tam, kde si za těmi lesy v dáli, má krásná jediná besy, než se vzmítí, Vítro zlaté chci ti svou lásku dát. Ak by sme išli za originálom, tak zrejme ešte do 20. rokov minulého storočia existuje nahrávka z Berlína a z roku 1929, keď to Jarka Motl ponúkol s telesom zvaným Camp Boys v tej zrejme pôvodnej verzii. Dnes to znelo práve v tejto podobe, aby nám to pripomenulo aj niekoho, s kým sa až tak často nestretávame po 48. bol zamestnaný aj vo filmovom štúdie Barandov štúdiu ako dramaturg. V 69. vydala firma Suprafon dlhohrajúcu platňu. Stracenka si spíva s pesničkami Jarku Motla interpretovanými rôznymi skupinami a spevákmi, okrem iných Eva Olmerová alebo kapela KTO, Settleri No a na obsahu alebo respektíve na osadu, aby to bolo lepšie povedané. Jelka Motl ten chodil aj v tom neskoršom období. Napokon sa dožil 86. narodenín a toto je práve termín, keď tento svet opúšťal 31. marca 1986, takmer dva mesiace po narodeninách ale máme tu ešte aj ďalších, pričom táto pesnička nás v podstate mohla tak nenápadne uviezť aj do ďalšieho bloku, pretože k tej tremskej muzike nikdy nemal ďaleko ani Mirek Hoffman, jeho nedožitá 90 tá sa spája s 28. marcovým dňom, tiež bol pražským rodákom, ktorý sa realizoval v tej oblasti country music, či už ako spevák, textár alebo skladateľ a jeden z členov skupiny Greenhorns, ktorá istý čas teda používala aj názov Zelenáči a my si túto nedožitú 90 teraz pripomenieme piatimi nahrávkami. Začneme titulom, ktorý spolu so už Zelenáčmi a s Tomášom Linkom mal možnosť ponúknuť v 72. roku, sám to otextoval a pesnička dostala názov Divnej smích. každý svoje dveře s hrůzou zamyká. Když slyší, jak z kopců jdou dolí proniká, ten ček smích, ten divnej řev, při kterým žilá tuhne krev, divnej smích, krutej smích, krutej smích. Černohej honák s kulkou v zádech z koně slít. Aniž tušil, že za pastvinama bude znít. Ten řekl smích, ten divnej řev, při kterým v tuhne krev divnej smích. Krutej smích. Krutej smích. Žeka chytli, bude konec potíží. Do noci však řízká sokna za mříží. Ten řeků smích, ten divnej řepci, při kterým žilách tuhne krev divnej smích. Prudej smích. Prudej smích borovice vysí stuhlejček. Nebude už více pastvinama zní ten skřek. Ten řeku smích, ten divnej řev, při kterým žilám tuhne krev divnej smích. Krutej smích, krutej smích Když však někdy vlci vyjou na měsíc, ozývá se z kopců, kde stojí pár borovic. Ten řeku smích, ten divnej řev, při kterým žila tu nekrev divnej smích. Krutej smích, krutej smích. Šimka sa tam teda riadne vybúril v tejto nahrávke za spevackým mikrofónom teda Mirek Hoffman ktorý v mladosti sa učil hrať na husličky, chodil na hodiny spevu, vystupoval s Dixielandovou kapelou. V 62. sa objavil aj v predstavení divadla Semafor, 6 žen Jindřicha 8. No a v 68. spolu zakladal s Markom Čermákom, aj Tomášom Linkom a ďalšími country kapelu White Stars to bola formácia, ktorá potom spoločne aj s Greenhornami, aj so Spiritual Quintetom natočila LP platňu s názvom Písne amerického západu a v roku 1970 aj s Tomášom Linkom potom do kapely Greenhorns prešiel už tam boli Jozef Šimek, Marko Čermák, predovšetkým teda Honza Vyčítal a Michal Tučný. No a v týchto pôvodných Greenhornoch, ktorí neskôr boli okolnosťami a dobou prinútení zmeniť si názov na Zelenáčov, vydržal až do roku 1990, keď sa potom Zelenáči, vtedy už pod obnoveným názvom Greenhorns, rozdelili na dve časti. Ten dôvod to si ešte pripomenieme. No a vznikali nahrávky, táto už v roku 1971, ona sa objavila aj na singli, ktorý bol o štyroch pesničkách, takými výraznejšími El Paso alebo záverečné za chvíli už budú v dáli. Tam hlavným interpretom Miško Tučný, ono v tejto konkurencii bolo aj ťažké si uzurpovať miesto interpreta jednotlivých skladieb, ale z času na čas sa zadarilo. Aj v auguste roku 1975, keď Mirek Hoffman otextoval ďalší titul a ten dostal názov Dívka s vlasem medovým. Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať. Tam v záři bílých světel Vidím dívku u přejezdu stát. Asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelých pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černé noci, kdo pak ví? Tam třetím domem zastavte Já za tátou teď musím domů jít. Tak zmáčknu klakson, zastavím a čekám, až jí přijdou otevřít. Schodby v nočním šeru vrhá lampa na silnici zář. Pane, já vám vezu dceru, Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou. Ten muž se nejdřív diví, zřejmě tomu, co se dovídá. A zblízka na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mílka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte tuť ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši strať. Pět mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedoví. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedoví. Ano, tých vecí, ktoré zostávajú v minulosti, už nie všetko sa dá rozkryť, ako to v skutočnosti bolo. Čo sa týka rozdelenia zelenáčov, respektíve greenhornov, hovorí sa tiež všeličo, ale malo by to byť hlavne o tom, že uživiť tak veľké teleso v tom čase bolo trošku problém, lebo boli až desiati muzikanti, niektorí dostali červenú pre nadbytočnosť, No a po ich odchode dobrovoľne teda odišiel aj Mirek Hoffman, ktorý si sformoval vlastnú skupinu, nový zelenáči Mirka Hoffmana, No a neskôr, keď už utichli spory o použitie ochrannej známky so zakladateľom kapely, čiže Honzom Vyčítalom, ktorý sa cítil užitím normalizačného názvu svojej kapely Sabotovaný, sa odnož Mirka Hoffmana vrátila k tomu jednoslovnému názvu Zelenáči. My si ale poďme ešte zaspomínať aj na tú formáciu White Stars, ktorá v tom roku 1970 prišla so singlíkom, ktorý obsahoval aj nasledujúcu pesničku a bolo to aj o tom spomínanom albume Písne amerického západu s Greenhornami a Spiritual Quintetom, kde ešte White Stars teda išli do všetkého po vlastnej osi a aj so skladbou nazvanou Vůz do Tennessee. Tam za modrou je domov můj, tam leží si, Tam vrátit se k mámě zas bych jednou chtěl. Vždyť pět dlouhých let už jsem jí neviděl. Zapsát jsem svý koně a dal jsem jim směr. Tam za modrou skálu je dál na sever. Proč severní hvězda se zdá mlhavou? A divnej, mrak divnej s má les je náhle černý jako ten. A míří na jich, když si já na sever. Proč mají koně v hlavách černých okolí? Proč šíra, co mám v hlavě, už nebolí? Proč mě na postel přitloukají? A proč poslední s Bohem mě dávají? Vždyť loučím se s nima snad nejde tak proč ženský pláčou musí hryžouret? Pouštěj mě podzem u dvou borovic, Hážou na mě hlínu, když jim chci jen říct. Tak vzkažte mi mám je za modrý lesy, proč můj úzký nedojel do Tenesí, Tennessee, Tennessee. No, tento voz ešte stále ide. Pokiaľ ide o vydávanie jednotlivých e, radových albumov, tak e, s prvým prišli Greenhorni v tom 70. E, roku, 71. na sluneční strane country and westernu, Greenhorns 71 v podstate v zápetí ponúknutý produkt a aj keď už potom pod hlavičkou zelenáči boli nútení vydávať jednotlivé albumy, tak ešte aj v 72. a 73. tam ten to slovíčko Greenhorns dokázali nejakým spôsobom dostať lebo vyšli ďalšie produkty a my si na ten Hromskej den zelenáčů zo 73. tiež čas nájdeme, pretože aj tu sa objavili nejaké tie trvalky a jedna z nich s melódiou Rogera Millera bola opäť otextovaná aj Mirkom Hoffmanom, ktorý si tam ešte stále mal možnosť aj zaspievať a tiež je to jedna z takých tých, e, dá sa povedať, že e, country legendárnych titulov dostala názov A slunce pálí jen. Už v noci jsem vyrazil, jen v blůze, kalhotách a s párem starých bot tam za mnou zůstal San Quentin, kavalec a přestřihnutý plot. A slunce bodá do očí a jazyk bez vody už dřevěněl. A nohy bolí, jako bych nejmí tisíc mil už šel. A slunce pálí jen, a slunce pálí jen, a stínu šedivo. Já tam za sebou. Mne vždycky táta říkal, že jen jedno je nebe, jedno peklo a jeden svět. Žiť ešte včera mě to celé pastor z Bible Teď zelživiním všechny Bibli pastora i tátu. Vždyť jedno peklo opouštím a druhý začíná. A slunce pálí jen, a slunce pálí jen, a stínu skvrnu šedivou. Já šlapu pod sebou, ty zahodil, když brzdili můj chlad. A v břiše mám snad stočený ten přestřihaný drát. Když náhle rukou cítím suchý drn a písek, tak už vím, proč i když slunce zapadá, se zkracuje můj stín. A slunce pálí je, a slunce se pálí jen a stínu šmouhu šedivo. já tlačím před sebou a slunce pálí jen a slunce pálí jen a stínu skvrnu šedivou já zalev pod sebou. No, napriek tomu, že aj v neskôršom období vznikali určite zaujímavé tituly, my v tých 70 -tých zostaneme. Znela tu aj záležitosť z produktu Silnice, řeky, trate a stezky. To už máme tiež za sebou, ten vůz do Tennessee, respektive dívka s vlasem medovým a teraz na nás ešte čakajú písne Vietru z hor, čo bol rok 1974, ďalšia profilovka, už teda Zelenáčov, neskôr pribudli aj projekty řidič Tvrdý chleba má, Oheň z dříví, Eukalyptu, Podliští skálou, Mistr čas, Zálesácká bavl, to tenkrát v 45 a tak ďalej. Tak to už boli úplne iní zelenáči, respektíve opätovne Greenhorni. Tam už sa muzika hrala v trošku iných podobách a už aj v podstate bez Mirka Hoffmana. Ten samozrejme svoj životný príbeh už dopísal v roku 2006 zo zdravotných dôvodov sa zelenáči už teda objavovali na pódiu bez jeho účasti, pracoval naďalej len ako autor a vysvetlil to aj želaním, aby si jeho poslucháči pamätali, aby si ho pamätali v tej, tak povediať, najlepšej forme. Napokon sa jeho životný príbeh uzavrel 12. marca 2019, to malo 83 rokov. Dnes sme si pripomenuli teda nedožitú 90 a na záver ešte tu bude aj jeho Bílá kitka. nás jak kámen vyrytá. A bílá jak růže v stínu krytá. Sejdi z hor dolů, ať ztratí tvoje tvář barvu skal. Sejdi z hor dolů, když nechceš vadnout dál kytka bílá, jak pod kamenem z rána vykvetlá. A chladná, jak padlý sníh, je ruka tvá. Když slunce zás se večer schová za zelenou strán, pak červená až se vřu tvoji dlaň pořád, co teď v chlopie mám. A chladný už je jen plný vínač vám. Zvony vyzvání na naší svatbu všechny hosty zvou. a chlad tvých dlaní už zůstal vidinou. Ďalšia spomienka za nami. No a než sa dostane k slovu tzv. trikolóra, poďme sa my dnes pozrieť do toho údobného kalendára. Máme tam nejaké tie postavičky aj zo svetovej scény. Ročník 1959 e, Angus Young, rodák z Glasgow a zo Škótska, to je mladší z dvojice bratov, spoluzakladateľ a gitarista hardrockovej legendy s názvom ACDC. Angus je ročník 1959. Formáciu zakladali bratia v Austrálii v Sydney v novembri 1973. Um, rodina sa pristahovala z rodného Škótska v 63. ACDC sa výrazne ako koncertná kapela zviditeľňovali ten imič bezočivých školákov, k čomu patrili aj krátke nohavice, si v podstate zachovala od svojich začiatkov. Vo februári 75 vydali prvý album, v 76. potom presiedli do Anglicka, no a v júni realizovali aj prvé britské turné, o rok neskôr aj za veľkou mlákou. No a úspešným bol album Highway the Hell zo 79. potom aj Back is in Black z roku nasledujúceho No a po, po, samozrejme pokračovali potom aj s ďalšími titulmi. V apríli 2016 museli prerušiť turné po Spojených štátoch, pretože spevákovi Brianovi Johnsonovi nariadili lekári okamžité ukončenie činnosti z dôvodu rizika úplnej straty sluchu. Spevákom kapely bol od roku 1980, keď nahradil zosnulú legendu Bona Scotta. Takže toto je taká najvýraznejšia postavička z toho hudobného sveta, čo sa týka narodení nových oslávencov s dátumom 31. marec. Ešte sú tu samozrejme aj tí ďalší, ale v tejto chvíli aj pohľad trošku iným smerom. V podstate sa ani nevyhneme tomu, lebo aj tí vtáčikovia sú speváčikovia a zajtrajší 1. aprílový deň od roku 1906 sa to už traduje sa oslavuje ako Medzinárodný deň vtákov. V tom spomínanom roku bola podpísaná Medzinárodná konvencia o ochrane užitočného vtáctva a práve na pamiatku tohto podpisu sa to pripomína. No a z času na čas si niektorí aj želali byť vtáčikmi, niektorým sa to aj podarilo, dokonca byť aj zlatými slávikmi. No a keď už je reč o zlatom slávikovi, tak nemôže tu chýbať ani ten, kto si domov nosil rok čo rok hlavne tú najcennejšiu trofej, dokonca aj v roku 2010, kam nás to teraz zavedie v rámci 45. ročníka, už iba ankety o Českého Slávika, tiež zvíťazil reč nemôže byť o nikom inom ako o Karlovi Gotovi. V tom 2010 ponúkol album s názvom Lidovky mého srdce, ktorý bol aj o cymbalovej muzike Ladislava Pavluša. Vzniklo takto 18 ľudových popevkov, no a medzi nimi aj pesnička, ktorá ho do pozície vtáčka trošku aj pasovala. Keby som bol vtáčkom... keby som bol vtáčkom. Letel by som za les, pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí. Mamička môj, dnes. Pozrieť sa, čo robí. Pozrieť sa, čo robí. Mamička moja dnes. košulku mi pere. Na mňa si spomína, vráť mi Bože, vráť mi. niekoľko výnimočných titulov v podaní Karla Gota, ktoré mal možnosť e, v tom 2010 ponúknuť. On toho postihal opäť celkom dosť. Z takých výnimočnejších udalostí bola tá, keď sa v závere pražského koncertu nemeckého repera Bushida objavil v apríli toho istého roku ako host práve Karel Gott, ktorý s ním aj natočil duet Fir Immer Jung, čiže navždy mlád na motivy niekdejšej hitovky kapely Alphaville Forever Young, ale v rámci e, marcového vyhlasovania cien Trébia sa napríklad e, dražil aj obraz Karla Gota. Výťažok z tejto dražby bol rozdelený v prospech Združenia Pomôžte deťom aj nadačného fondu. Michal David ten oslavoval 50 gala koncertom v pražskej O2 aréne. No a nechýbal ani Karel Gott. Z hodou okolností obaja svoj narodení nový sviatok mali v ten istý deň, toho 14. júla. Len samozrejme Karel Gott, ten sa narodil podstatne skôr. Mal možnosť aj koncertovať s Evou Urbanovou, aj tu vznikal záznam. No a na tak povediac v poslednom mieste, aj keď je to v úvodzovkách, lebo ono sa to môže niekomu zdať, že to by malo byť hneď na tom prvom, je aj to víťazstvo v spomínanom 45. ročníku o Zlatého Slávika. Nemusel si len želať byť vtákom a Slávikom, ale ním aj teda bol ďalším, kto sa do tejto pozície snažil dostať e, je Imro Dugovič, so skupinou Bukasový masív, formáciou, ktorá vznikla v roku 1984, pochádza z Modry oficiálne. No a charakteristika je jasná, spievajú v osobitom dialekte, snažia sa teda zostať doma aj v pesničkách. No a keď prišli s albumom, ktorý dostal názov Juanita Banána, tak aj tam sa objavila pesnička, ktorá nám do tejto zóny a rubriky dnes celkom pasuje. Keby som bol vtákem... Keby som bol vtákem, lecel by sem za les. Keby som bol myšku, skoval bych sa za pec keby sem bol krtko, do dírky bych vlézel, kebych bol poslanec, ani bych sa nehel, len bych si tam sedzel, na teplúčke místo. Z okna bych sa kukal, nebíčko čisté. Ruky by sem dvíhal od rána do noci, len aby ostal tí istí pri moci. A kebych si strímal, vždycky bych bol proci. Abych nedaj Bože, nebol proci moci. Plat ten by mi išel, aj keby všetci stáli. A hned bych si pridal, keby sa mi málil. penášky si šetril. Čo keď zajtra začnú dud z druhej strany vetry? Vladovi aj vláde povedal bych rovno, že bez nás by boli iba také nič. Mal by sem tú imunitu a aj štátny byt. Mohli by ma všetci krásne pozadvriť. Vladovi aj vláde povedal bych rovno, že bez nás by boli iba také imunitu a aj štátny byt. Mohli by ma všetci krásne pozadvri Vladovi aj vláde povedal by rovno, že bez nás by boli iba také Za tých viac ako 40 rokov sa v kapele vystriedalo tak približne 30 muzikantov, hudobníkov, spevákov. Začalo to Nuda plážou, čo sa týka albumových titulov. V roku 1990 nasledovali Black and White, Slovensko a práve Juanita Banana. Potom aj Modrá, Nič nám není svaté, Ventil kvality, takže projektov naozaj dosť a aj originalita na strade interpreta, autora textov Imricha Dugoviča, takže Bukasový masív dnes druhý, spievajúci aj o vtáčikoch a v podstate o vtáčikoch to bolo až do konca, len tí už poletujú na trošku iných, v iných e, sférach. Je tam iný úlet, ten záverečný interpret bude možno najmenej výrazný všeobecne, ale skôr sa venuje grafike, surfovaniu a mm, aj muzike priebežne, však napokon raz nám o tom porozprával aj ako host, absolvent Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave na katedre grafického dizajnu. No a jeho vášňou je štúdium surfovej kultúry, ktorá bola aj hlavnou témou jeho diplomovej práce a okrem dizajnu sa venuje písaniu pesničiek, ktorými sa snaží spríjemňovať určitú atmosféru a do Juráček, ktorého si dnes pripomenieme v závere tohto bloku, lebo on nemusí snívať iba o tom, že keby bol, ale on sa do tejto polohy aj preniesol a stal sa vtáčikom. Žijem život ako vtáčik na tomto svete, kde sa na mňa nik nemračí. žiaden háčik, nad všetkým si lietam, to sa mi páči. Z neba vidím samé strechy, čo všetko neskryjú hrdzavé plechy. Klamstvá sny a zašlé hriechy, z výšky sa svet zdá, veru bez chýb. hĺbky nebies Našiel som si teba Oh yes Ďalší nálet Ty máš na mále Keď ti úsmev Chce vziať dých Nálet po kyslíku lapáš A cítiš, že sa vznášaš ako malý mráčik, kde si bez vetrí. Žijem život ako vtáčik, teraz už na zemi s tebou, to sa mi páči. Máme jeden vlastný mráčik, neprepichne ho žiaden háčik. nebies Našiel som si teba oh, yeah. Ďalší nálet Ty máš na mále Keď ti úsmev chce vziať znášaš ako malý mráčik, kde si bez vetrí. Ďalší nálet, ty máš na mále, keď ti úsmev chce vziať dých. Nálet po kyslíku lapáš a cítiš, že sa vnášaš ako malý mráčik, kde si bez vetrí. Žijem na tomto svete, kde sa na mňa nik nemračí na tomto svete, na ktorom má rád akustické gitary, ukulele, havajskú kultúru, jednoduché veci, analógové foťáky, zdravé jedlo, je toho dosť a inšpirácie prichádzajú. Tak toľko záverečný účinkujúci v rámci tzv. trikolóry, mini rubriky. Ideme pomaličky, nenápadne už do finále, Všetko sa nám to pred istou chvíľou prehúplo do tej druhej polovice a budeme sa ešte venovať aj tým, ktorých dnes nachádzame v kalendári. Jedného jubilanta máme ešte aj pokiaľ ide o pesničky, ktoré vyplnia ten nasledujúci časopriestor. No ale k tomu sa dostaneme cez tri mená. Dve sú z hudobného sveta ešte, ale to už je trošku odležaný čas. V roku 1685 sa v Eisenachu v Nemecku narodil hudobný skladateľ barokovej hudby, svojho času aj slávny organista, čembalista Johann Sebastian Bach. Dnes je uznávaný ako najväčší majster zvuku, ktorý na stáročia ovplyvnil aj celý ďalší vývoj hudby ako také, a ktorého diela sú aj šírené a rozšírené po celom svete, či už v pôvodnej forme alebo v nepočetných variáciách. No, môže byť, že niekde nájdete aj 21. marec ako dátum narodenia, ale to by bolo len podľa juliánskeho kalendára, podľa toho gregoriánskeho by to mal byť práve dnešný 31. marcový deň, keď sa v roku 1732 zase narodil rakúsky hudobný skladateľ Franz Josef Haydn, popredný predstaviteľ klasického obdobia v hudbe, často označovaný aj ako otec symfónie alebo otec sláčikového kvarteta. To posledné meno, pred rokom to bolo o 200. výročí narodenia, na Ostrej Lúke sa stalo Adela Ostrolúcka, priateľka Ľudovíta Štúra, vzdelaná, rozhľadená žena. O, vo väčšine súčasníkov evokovala ideál novej šľachty, šľachty ducha, ten domček na Ostrej Lúke istý čas bol v dosť biednom stave, ale e, keď som tadiaľ prechádzal pred pár mesiacmi, tak sa to snažili zrekonštruovať. Už by to malo byť minimálne v podobe, ktorá je príjemnou na pohľad. Stačí si na ten kopček výjsť a je možné, že budete mať možno problém medzi tými vilami nájsť to tam, ale ono to tam celkom slušne svieti a je to dosť ľahko rozpoznateľné zase na strane druhej. Zomrela inak vo Viedni, mala 28, žial aj týfus. Ľudovič Túr ju prežil len o dva roky, keď zomrel teda oficiálne po následkoch nehody pri podavačke v januári 1856 na počesť e, Adely Ostroľudskej e, sa aj v Ostrej Luke organizovalo, neviem, či to ešte prebieha, podujatie Kultúrna jar Adely Ostroľudskej, ale nejak sme sa od tej kultúry za ostatné obdobie výrazne vzdialili. Tie ďalšie mená to postupne si budeme pripomínať, pretože teraz sa nám už do hlavnej úlohy bude tlačiť čerstvý 50 Tomáš Sloboda, hudobník, spevák, textár, skladateľ, producent, aj ako DJ má možnosť vystupovať, e, známy predovšetkým ako spevák a gitarista skupiny Lepa Jáco, tak absolvent hudobno-dramatického odboru konzervatória v Bratislave. No a snáď sa podarí vybrať to, čo by ste mohli aj poznať. Dobrý večer, priatelia, vybehnime na polia, čaká nás so far. Ďalšia významná pasáž aktuálnej petrolejky bude teda patriť bratislavskej formácii Lepajáco, ktorú zakladali kamaráti s Tomášom Slobodom na jar roku 1996. Malo by to byť o 7 štúdiových albumoch, výberovke, aj nejakom maxi singli, 27 klasických singlov. Niektoré sa umiestnili aj na popredných miestach dobových hitparád. Zostalo tu aj zo pár takých výraznejších nahrávok. Stali sa súčasťou generácie hudobných kapiel 90. rokov, ktorá táto doba priniesla tiež nadčasovo zaujímavé formácie typu Hex, Chiki Likitu a IMT Smile, PH Desmod, Gladiátor, Horký žeslíže, Made to Made alebo Para. No a ovplyvnenie aj zahraničnými formáciami, to je tiež nespochybniteľné, kapely typu Beatles, Rolling Stones, Police, eh, Clash, Radioheat, eh, ten britský pop, indie rock, zmiešané s prvkami slovenskými, najmä tvorbou Deža Ursínyho, takže to je niečo, čo by z toho mohlo byť cítiť, ale aj originalita sa tam dostáva a môže byť, že ju budem dobre počuť aj z titulu, ktorý dostal názov Horská chata. to je tá zásadná otázka, kde sa stratil Milan. Rok 1999, navštívili sme ho dvomi nahrávkami a pripomenuli si tak vôbec premiérový album kapely Lepa Jáco, na ktorom spolupracovali aj s Oskarom Rožom. Kto vie, či sa k tomu dnes niekto vôbec ešte prihlási, ale na dobré veci by sa malo vždy v dobrom spomínať. Budeme aj na albumovú dvojku Okna vesmíru do Korán, čo bolo ponúknuté o dva roky neskôr. Točilo sa v apríli, v máji roku 2001 a je tu zástupca, ktorý sa z tohto albumu stal tiež dosť výrazným titulom. Predtým snáď ešte aj nejaké tie mená z dnešného kalendára, lebo je tiež na koho spomínať, na dvoch pánov, ktorí boli ročníkmi 1927 na jednej strane Vladimír Sergejevič Iliušin, skúšobný pilot konštrukčnej kancelárie Suchoj, známy teda hlavne s tým letectvom spájaný. V roku e, Vladimír Iliušin bol synom leteckého konštruktora Sergeja Iliušina a v 41. v hliadke protivzdušnej obrany hasil nemecké zápalné pomy, za čo získal aj svoje prvé vyznamenanie, medailu za obranu Moskvy. Lebo však iba na domácej pôde to zvyklo začínať, aby sa hasilo a potom sa to vytláčalo všetko preč. Vladimír Iliušin zomrel v roku 2010. Jeho rovesník Lubomír Kostelka, rodák z Přerova, to bol český herec, ktorý kariéru začínal v Českom Tešíne. Neskôr si zahral v divadle Bratov Mrštíkovcov v Brne, potom aj u Jana Vericha v divadle ABC, v Pražskej laterne Magike aj v hudobnom divadle v Karlíne. Celoživotným osobným priateľom bol odčias štúdií Vladimír Menšík. V tom českom filme a televízii stvárnil mnoho postav, ale väčšinou to boli len také menšie úlohy. No a pre deti uvádzal aj program Kouzelná školka zomrel v novembri 2018. Ďalšia postava, ktorá už patrí minulosti, o rok neskôr narodený Gordy Howe, bývalý profesionálny hokejista, často označovaný ako mistr hokej, považovaný za jedného z najlepších hokejistov všetkých čias, štvornásobný víťaz Stanley Cupu s Detroitom, šestnásobný držiteľ Hart Memorial Trophy, patrili mu hlavne 50. 60. roky, No a keď mala NHL z té výročie v januári 2017, tak bol vybratý ako jeden z tej stovky najlepších hráčov. Tú dlhodobú kariéru ukončil v roku 1980, odohral 2186 stretnutí, strelil 975 gólov, zvyšok to boli tie asistencie čiže celkovo 2358 bodov, viac ako zápasov. V 3. oktobra 1997 nastúpil vtedy 69-ročný Gordy Howe k otváraciemu stretnutiu IHL Ligy Severnej Ameriky v drese Detroitu Vipers proti Kansas City a stal sa tak prvým hráčom, ktorý ako profesionálny hokejista nastúpil v šiestich desaťročiach, čiže 40., 50., 60., 70., 80. aj v 90. rokoch. Zomrel v júni 2016, ale máme tu aj čerstvú stratu. Dnes to malo byť o 91. výročí narodenia, ono aj je, ale predvčerom prišla smutná správa o odchode Richarda Chamberlaina, amerického herca, ktorý sa narodil v Beverly Hills, no a zostáva teda už len v spomienkách a aj tie úlohy, ktoré stvárnil, boli výrazné, či už to bolo účinkovanie v televíznej minisérii s názvom Shogun, ktorá bola v našich zemepisných šírkach uvázaná aj pod názvom Zajatec japonských ostrovov. Vtáci v Trní zostanú možno pre niekoho najvýraznejším titulom, potom traja mušketieri, aj štyria mušketieri, návrat mušketierov, prípadne muž so železnou maskou, Grof Cristo, agent bez mena a mnohé ďalšie v e, svoj život e, napokon spojil s havajskými ostrovmi, tam by to malo byť aj o tej definitíve, ktorá si teda vybrala ako hlavný termín 29. marec tohto roku ale boli aj životné príbehy, ktoré končili podstatne skôr. O dva roky mladšia bola dlhé obdobie, aj keď z dnešného pohľadu kratšie podstatne. Jana Rybářová, pražská rodáčka, herečka, ktorá v 50. rokoch zažiarila v českých filmoch Stříbrný vítr alebo Proti všem. Veľmi mladá, pôvabná herečka napokon spáchala sebevraždu niekoľko hodín predtým, než mala byť obsadená do úlohy Jany vo filme Vlčí jáma. Tam tuším Jana Brejchová napokon zažiarila, ale môže byť, že si ju mnohí dokážu vybaviť aj ako Fatmu z Labakana. To boli ešte 50. roky. No a pre túto chvíľočku zatiaľ posledné meno, Christopher Volkan, ročník 1943, rodák z Queensu, americký filmový divadelný herec, ktorý sa objavoval v mnohých tituloch nejakých 100 divadelných a filmových postav stvárnil v 78. získal aj Oscara za vedľajšiu úlohu vo filme Lovec jeleňov, ale účinkoval aj v ďalších tituloch, bol tam aj nejaký ten Batman, Pulp Fiction a Bondovka Vyhliadka na vraždu. Zahral si aj v niekoľkých hudobných videoklipoch, napríklad s Madonou, ktorá propagovala drámu na dosah, ale aj so skupinou Fatboy Slim, takže je možné ho objaviť aj v blízkosti muzikantov a ešte stále je možné aj zagratulovať, ale nie na konci tohto zoznamu. My si ešte zo pár mien výrazných pripomenieme, ale vraciame sa k, ku kapele Lepajáco, k Tomášovi Slobodovi, čerstvému 50-tníkovi. Ten druhý album Okná vesmíru do Korán tu bude reprezentovať nahrávka Sadni si mi na kolená. vieš, kde komu hlavu popletieš. Si tá, po ktorej všade je len smet. Tá, po ktorej je len smet. Tak ako zajtra, tak aj dnes niekoľko tvári. Tak ako zajtra, tak aj dnes. Tak ako zajtra, tak aj dnes. Si tá, po ktorej všade je len smet. Tá, po ktorej je len smet. tap. Ešte dva klenoty z tejto strany si pripomenieme, už budú z trošku čerstvejšieho obdobia. A než sa tak stane, poďme si ešte pozrieť aj iné postavy, ktoré nám aktuálny kalendár pripomína. Karel Smiček, tam je to o pologuľatom jubileu, 75. výročie narodenia českého režiséra, scenáristu aj herca, jeho ocino vlastnil lekáreň ako 9-ročný hral Karel Smiček vo filme Spívajíci Pudřenka. Potom stvárnil postavu chorého chlapca vo filme Holubice. To mal 10. No a v rokoch 1960 až 85 sa objavil v ďalších 7 filmoch. No a celovečerný titul Lotrando a Zubejda tam účinkoval e, ako pútnik po maturite na gymnáziu asistoval vo filmovom štúdiu Barandov, režisérom Karlovi Zemanovi Viere Plivovej Šimkovej. No a v 75. absolvoval štúdium réžie na Filmovej akadémii muzických umení. No a potom došlo aj na tituly, ktoré mal sám pod palcom. No a z takých známejších Sneženky a Machři. Neskôr to bol aj seriál Tretí patro, pre televíziu točil inscenácie, v celovečernej tvorbe pokračoval filmový Krajina s nábytkem, Sedm hladových, Nemocný bílý slon, Pražákům těm je tu hej, no, ktorý reži, režiloval s Michailom Kocábom, no a aj Lotrando a Zubejda z roku 1997, aj toto si s ním možno spojiť. Blanka Pavlu o 4 roky neskôr narodená vo Vrchlabí, 54. Stala sa československou bežkyňou na lyžiach a aj cestnou, aj terénou bežkyňou v pretekoch v behu do vrchu. V tom lyžovaní reprezentovala Československo v 70. a 80. rokoch minulého storočia. Štartovala trikrát na Olympiáde, 5 krát na majstrovstvách sveta, dvakrát na majstrovstvách Európy junioriek. Prvá zimná Olympiáda v Innsbrucku v 76. V štafete skončila na 5. mieste, v Solovo 10. na 5 km a 17 E, tiež v závode na 10 km v Lake Placid v 80. bola so štafetou 4. v individuáloch skončila 29. na 10 a 30. na 5 km trati jej najväčším športovým úspechom striebro z olympiády zo štafety 4x5 km na olympiáde v Sarajeve v roku 1984 keď bežala na druhom úseku v individuálkach na 20 kilometrov tá najhoršia priečka, štvrté miesto. Na 5 aj 10 kilometrovej trati sa umiestnila vždy na 13. pozícii. Športovcom sa stal aj rodák z Považskej Bystrice Ľubomír Luhový, ročník 1967, bol futbalistom, reprezentantom Československa aj Slovenska, mladší brat Milana Luhového, ktorý bol tiež celkom úspešným kanonierom a reprezentantom. Obaja sa napokon aj stali členmi klubu ligových kanonierov. Lubomír by mal byť jediným hráčom, ktorý bol najlepším strelcom aj Československej, aj Slovenskej futbalovej ligy. Hral aj za Gumárne Púchov. Dva roky vojenčil v Banskej Bystrici, potom sa upísal Interu Bratislava, v ktorého drese potom v sezóne 1989 až 90 bol kráľom ligových strelcov, keď 20 krát rozvlnil sieť za chrbtom brankára. Dve sezóny hral aj vo Francúzsku. No a po dvoch rokoch prijal potom ponuku eh, z Japonska. Takže spolu s brankárom Miroslavom Mentelom boli prvými Slovákmi v tejto súťaži. Po návrate potom do samostatnej slovenskej ligy si druhýkrát vystrieľal streleckú korunu, keď za Spartak Trnava nastrieľal 17 gólov, no a ešte oblíkal dres aj v Rakúsku. Tu hráčskú kariéru napokon ukončil v Artmedii Petržalka, no a v reprezentácii odohral dva zápasy proti Egyptu a proti Walesu. Nejak extra po tejto stránke to až také výrazné nebolo. Pavel Bure, ruská raketa, ročník 1971. Ten sa stal profesionálnym hráčom v ľadovom hokeji, pravé krídlo v kanadskej NHL aj v národnom týme Sovietskeho zväzu, respektíve Ruska. Ako hráč získal so svojím týmom na Olympiáde v Nagane striebro po prehre s českou reprezentáciou Salt Lake City to bol bronz Stal sa aj členom Sieň Slávy Medzinárodnej hokejovej federácie, keď to teda ešte bolo možné, aj hokejovej Siene Slávy v Toronte a pri spomínanej príležitosti z tého výročia NHL aj on bol jedným z tých, kto sa objavil medzi stovkou najlepších hráčov histórie tejto ligy. Ukončíme to Alžbetou Stankovou, ročník 1979, slovenskou herečkou, ktorá študovala v rodisku v Bratislave, absolvovala štátne konzervatórium v odbore hudobno-dramatickom, No a potom študovala Vysokú školu ekonomickú v Bratislave, ale hostovala aj v Radošinskom naivnom divadle, aj v Pražskom divadle na Jezerce. A z takých výraznejších titulov možno Pomáda, muzikál z roku 1999, Starci na chmelu, Jack Rozparovač, takže muzikálovo taká výraznejšia. To by mohli byť narodení noví všetci, čistá krása za nami a čistá krása aj pred nami, pretože práve to bude pesnička reprezentujúca piaty album skupiny Lepa Jáco s názvom Dnes je ten deň, ktorý ponúkli v 2016, aspoň teda LP platňa bola vydaná v 2016 CD 1. júla 2015, čiže trošku skôr. No a medzi tými deviatimi nahrávkami figurovala aj Čistá krása. Čistá krása tej skládke bordelu spí. Vyhodených 5 kg 27 deka a ja plávam prúdom šedivý. Voda je sivá preskočili samozrejme, boli to projekty za lyžicu medu, niečo je zlodej a všetko sa dá zjesť, čo boli albumy, ktoré vyšli v rokoch 2002, 3 a 5. Takto sme sa posunuli až do roku 2015 a ešte o ďalších 5 rokov bližšie k súčasnosti poskočíme aj za albumovou šestkou Pohyblivý v nehybnom, ktorý bol z dnešného pohľadu zatiaľ teda ten predposledný, lebo vidíme sa, to je z roku 2023. Toto bolo aj o dvojhlasom PV, čo sa týka nasledujúcej nahrávky, niekde na chalupe počas celého roka 2019 sa točilo a vydali to potom v apríli 2020 opäť 9 nahrávok a tá bodka za našim dnešným pristavením sa pri čerstvom jubilantovi menom Tomáš Sloboda, tak tá bude o skladbe s názvom Pohyblivý v nehybnom, to znamená rovno titulná pesnička nám zaznie. Tak nenápadne prichádzajúca, ale ono sa to všetko potom rozbehne v tej správnej chvíli, len si treba ešte chvíľočku počkať. šikovní, lebo sme už v tomto prípade zvykli aj preťahovať čas, ale teraz nám tu ešte zostal priestor, minimálne teda na dve mená, to si ešte pripomenieme, spojíme to s 30. marcovým dňom a začneme pánom, ktorého nedožité 91. výročie narodenia si bolo možné pripomenúť práve včera z pohľadu premiéry Aktuálne Petrolejky narodil sa v Písku a stal sa neskôr textárom, básnikom, dramatikom, bol aj scenáristom, novinárom, prekladateľom, redaktorom Rádia Slobodná Európa, muž spojený aj s organizáciou Cien Tálie, konkrétne ide o Jana Schneidera, ktorý bude pripomenutý svojou textárskou činnosťou na tej domácej pôde sa poprvýkrát jeho básne objavovali na stránkach časopisov v roku 1958, potom nasledovala spolupráca s malými divadlami, bol tam Semafor, Paravan, na Zábradlí, divadlo Rokoko, No a jeho pesničky mali možnosť spievať Helena Vondráčková, Vašek Neckář, Eva Pilarová, v tomto prípade teda Marta Kubišová a Valdemar Matuška, pretože nám to pripomenie rok 1965, keď eh, hudbu písal Jaroslav Jakoubek práve na text Jana Schneidera. Zároveň sa ešte vrátime aj eh, k tomu odchodu Richarda Chamberlaina, ktorý bol v podstate rovesníkom Jana Schneidera, o deň mladší od neho, narodený v Beverly Hills, keď si nás opustil v tom marcovom čase tohto roku, čiže pred včerom, tak si pripomenieme troch mušketierov, pretože skladba dostala názov Víc nechtěl by snad ani D'Artagnan. D'Artagnan. stokrát prostřelený. Potom chránila by tě má malá dlaň. Žáda ti víc od slabé ženy. To nemoh by snad ani Dartaňan, kdyby si zrak tvůj Přijít mým unavený, pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybys byl spánkem přepadený, kdybys byl vidinami o štěstí postrácel cestou všechny podkovy a kdyby se slovy co nenasytí pak mlčenlivý zbyl bys tu sám pak věř má lásko uprostřed vlnobytí. Jenec nový na čelo tobě dám. Ať celým světem stokrát poražený zvítězíš v srdci jediné ženy místo štítu ochrání tě moje dlaň. Víc nechtěl by snad ani dartaňana. stokrát prostřelený. Potom chránila by mě tvá malá dlaň. Žáda ti víc od slabé ženy. To nemohl by snad ani D'Artagnan, kdyby si zrak můj přítmým unavený. V pravou chvíli neuměl zvolit zbraň. Kdybych byl spánkem přepadený, kdybych byl vidinami obelhán, kdyby kůň mého zběsilého žití. Postrácel cestou všechny podkovy a kdyby se slovy co nenasytí, mlčenlivý, zbyl bych pak sám Pak věř má lásko, uprostřed vlnobytí měl bych v srdci své jediný lásky chrám. Ač celým světem stokrát poražený, zvítězím v srdci jediné ženy. A místo štítu ochrání mě malá dlaň. Víc nechtěl by snad ani Dartaňa. v správnosti treba povedať, že Richard Chamberlain v tom titule Treja mušketieri si zahral Aramisa, D'Artagnana stvárnil Michael York, ale môžeme si to takto pripojiť aj k pesničke, ktorej autorom sa stal Jan Schneider, spoluautorom. Pripomenulo nám to aj tohto pána, no a pred eh, rozlúčkou, ktorá bude zase úplne z iného súdka, ešte pohľad jeden do dnešného kalendára, lebo máme tam aj tých odchádzajúcich a spájame si to s tým posledným marcovým dňom aj s takými menami ako Isaac Newton, to bol anglický fyzik, matematik a filozof, zomrel v posledný marcový deň roku 1727 Charlotte Bronteová, anglická spisovateľka, tá zase v roku 1800 55 V 1967 to bol Rodion Jakovlevič Malinovský, bol vojenským veliteľom počas druhej svetovej vojny, maršálom sovietského zväzu. No a nech sa už hovorí čokoľvek, v roku 1945 bol pritom, keď sa oslobodzovali Budapešť, Bratislava aj Brno. Hanna Mašková bola krasokorčuliarkou, narodenou v Prahe. Bola majsterkou Československa 5-násobnou, stala sa aj majsterkou Európy v súťaži žien v roku 1968 vo Švédsku, aj dvojnásobnou majsterkou Európy a mala aj bronzová medailistka na svetových šampionátoch. Jej životný príbeh skončil vo Francúzsku, zahynula pri autonehode, keď počas zlej viditeľnosti v hustom daždi Ehm, jej automobil narazil do kamionu v roku 1972. O 8 rokov neskôr zomrel americký atlet, šprinter, dialkár Jesse Owens, tiež legenda svojej oblasti, Jarka Motl, to sme si už pripomenuli aj pesničkou, tvorca hlavne tremských skladbičiek, zomrel v roku 1986. V 1993 to bol Brandon Bruce Lee, syn legendy bojových filmov Brucea Leeho, tiež bol americkým hercom. No, ďalšia postava Selena, mexicko-americká speváčka, je to 30 rokov od jej odchodu. Um, bola zastrelená prezidentkou svojho fanklubu mal iba 23 rokov. Hans Dietrich Genscher, nemecký politik, ten zomrel v roku 2016. Pred 5 rokmi slovenská herečka Eva Krížiková, leto s Katkou, červené víno. Vtipnejší vyhráva tiež program, v ktorom sa často objavovala v piatok 13 to bol film Paľa Bielika, v ktorom si zahrala v roku 1953 aj s Ondrejom Jariabkom a Františkom Dybarborom. Nasledovali štvorilka Statočný zlodej, Pozoride Jozefína. V rozhlase to boli hlavne Králikovci s Leopoldom Haverlom, Jankom Kronerom, no a v 2004 zaslúžene uvedená aj do Siene Slávy. Pokiaľ ide o Stanislava Párnického, rodáka z Piešťan, 11. apríla úplne 80 rokov od narodenia. Dnes sú to dva roky od odchodu tohto slovenského filmového režiséra, scenáristu, bol aj hercom, aj pedagógom. Z tých projektov pre televíziu Straty a nálezy, Americká tragédia, Chlapec z Majera, Zbožňovaná, Cukor, Hĺbkový rekord, o mužoch, ženách a deťoch v 85. sa začal venovať filmovej tvorbe na kolibe a vznikli aj také tituly ako Kára plná bolesti, Šípková ruženka alebo Kone na betóne. Takže sme si zaspomínali, tak ako si ešte zaspomíname aj na Eduarda Pergnera, ktorý bol ročníkom 1935. Toto jubileum si pripomenieme v decembri Včera uplynulo 24 rokov od odchodu českého textára, scenáristu, ktorý bol aj zároveň teda ocinom Terezy Pergnerovej, moderátorky. No a hlavne ako textár mal možnosť posunúť svoje práce mnohým interpretom, aj pod tzv. pseudonymom Boris Janíček, pod ktorým písal od roku 1972 Spolupráca s Michalom Penkom, Petrom Spáleným, Karlom Gotom, Jitkou Zelenkovou alebo Michalom Davidom, tá je z dnešného pohľadu dostatočne známa, tak práve Michala Davida si dovolím zvoliť do záveru. Tá bodka bude patriť albumu, ktorý Michal ponúkol v polovičke 80 rokov pod názvom Rodinná show a figuroval tam aj titul s názvom Valčík pro mámu. To je bodka za dnešnou Petrolejkou. Majte aj naďalej peknú jar. Když tak posloucháš, jak ti zbývám písne, tak se zatváříš jako máma přísně. Mne to nevadí, ty si zvláštní láska, jenom přemýšlím, proč ta stejná vrázka s tebou pocit mám, že je máma blízko, taky se jí hrál, jenže žádný očích jsem jí hrál, myslím tenhle právě, stejně jako dřív, teď s nimi v hlavě. Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej, nesmíš mě tak vážně brát. Jen vyprávím pár hloupostí a třeba mám jen chuť, jen tak si do větru lhát. Snad nebrečíš, to nedělej, nebo ti tebáčík môj, niekdy už budu hrát. To je už ne, jen má mě mít, ta si mě najde svý, pro ní je tak akorát. Nikdo neslyší, když se stama kilámou, táta odešel, já jsem zůstal spát. Neuznával jsem, že se lásky končí, že kdo miloval, se tak náhle loučí. Já už asi vím, proč ta stejná vrázka, ty mi rozumíš, ty si príma láska, s tebou pocit mám, že je máma blízko, taky jsem jí hrál, jenže žádný disko. Já vyprávím, ty posloucháš, asi jsem únavnej, nesmíš mě tak vážně brát. Jen vyprávím pár hloupostí a třeba mám jen chuť, jen tak si do větru lhát. Snad nebrčíš, to nedělej, nebo ti válčík můj, nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen mám mě mít, ta si v něm najde svý, pro ní je tak akorát. Snad nebrečíš, to nedělej, nebo ti vás nikdy už nebudu hrát. Tobě už ne, jen mám mě mít, asi v něm najde svý